أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا Otkud sad osnivanje stranaka pod navodnim znacima partija pravoga puta. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما Držat ćemo dersove i to dersove o akidi al sunnata wal džemata jer je to radio Allah poslanik ali salatu wasalam 13 godina pa će onda ti zdravi drsovi ako budu u skladu sa knjigom dati generaciju kojoj neće trebati tvoja truhla partija spasa kojoj neće trebati niti sufizam ni šiizam, ni ješarje ni Milorad Dodik ni Divaš da će pomoći jer ta generacija muslimana će iz tih dersova naučiti da imaju gospodara koji može sve. شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسفل Gdje su Omer ibn Hattab, gdje je Ali, gdje je Usman, gdje je Talha, gdje je Bera ibn takvima Allah daje izlaz iz krize. Zašto se ne zapitate jednom za sva vremena gdje su takvi riđalu, gdje su takve ljudine, gdje su ljudine slične njima, gdje su takvi ljudi da nas izvedu, zašto stalno tražite inženjere, doktore koji nas izdaše i podaše čim dobiju ištere objajati temene kalila čim dobiju nekakav dinar i dihem, odmah prodaju svoju vjeru, jer im je slađi od ove vjere.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 Donosimo salavat na posljednjeg Allahova poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti do dana sudnjeg. Poštovani džemate, draga moja braćo i sestre u islamu i slušalci ovog radija, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ورحمة الله تعالى وبركاته الله أزويشنم كونا سبوتي Hvala Allahu uzvišenom koji će preko njemu iskrenih robova pokazati svim sortama kufra, zabluda i dalaleta da je on najveći, da on može sve, da on radi šta hoće, a da njemu ne mogu ništa. Hvala mu uzvišenom koji nas svojim kadrom i odrebom stavi u kolonu oni koji će uzdizati samo njegovu riječ na zemlji, koji će sprovoditi bez pogovora samo njegove zakone, al za vađel na zemlji, koji neće dozvoliti po cijenu svog života da se njegova azdanađel vjera dira, da neko pokušava na sebi svojstven ili i blisu svojstven način da ruši i remeti ono što Allah azrađel sigurno neće dozvoliti da se sruši i remeti u teže i teže situacije koje su ispunjene iskušenjima, poniženjima, omalovažavanjem od strane onih zlotvora s ciljem kako bi se ugasilo svjetlo ove uzvišene vjere. Šeitanov cilj je da uništi i ono malo imana što je ostalo kod umeta. Samo mali, samo mali dio omladine zauzima mjesto i bori se i stoji na braniku islama životom i metkom riječu. Pa eto ako hoćete i srcem. Svakako, najgori su oni koji eto zaboraviše i zaboravljaju riječi uzvišenog gospodara. Jalikel kitabu larajbe fih ovo je knjiga u koju nema sumnje hudelil mutakin upustvo u knjizi kojoj nema sumnje onima robovima koji se njega boji počeše da smišljaju zločinci pravce i pravce puteve koji ne da nemaju nikak, nego su se stavili u službu šeitana koji se potrudio da im uljepša ono što oni misle da je najbolje u današnjem vremenu i vaktu za umet Muhammeda alaih salatu wasalam. To su, kažem pod navodnim znacima, naši vrijedni političari, biznismeni, intelektualci i njima slični. Znači, problem dobija na snazi na intenzitetu braćo kad ova garnitura kad ova garnitura Nostradamusa počne zagovarati vjeru djedova a u skorije vrijeme sve više ćete čuti kako pozivaju sebi i svojim programskim ciljevima a sve to radi uzdizanja kako kažu Allahove riječi na zemlji Svako ko ima imalo pameti, kada hoće da naduva gumu, uzme pumpu i to obavi za čas posla, a ovi pod navodnim znacima stranaški opredjeljeni muslimani godinama ili decijeni ne vraća u gumu, nego u felgu, misleći da će je tako naduvati. Stvar dobija na snazi kad se ovoj skupini ljudi jedna političara počela pridruživati elita ljudi koji uporno zagovaraju oživljavanja Kur'ana i sunneta. Postavlja se pitanje šta ovi ljudi hoće. Ko su ti ljudi sa bradama? Jesu li svjesni šta rade? Užasno je, užasno je puno frakcija, džemata, koji za sebe smatraju da su oni ti produhovljeni muslimani kojima je Allah dao svjetlo, pa eto, oni prepoznaše rješenja za naše probleme. Savremena, jel da? Danas bi mnogi ti i njima slični probleme umeta da rješavaju u skupim salama, na nekakvim konferencijama gdje se služe razna skupocijena pića sa najskupljim namještajem, a, kavijarom, ugodnim jelima, namirisanim, skupim, Lupim mirisima, dobrotkim smještajem, crvenim tepihom kada ulaze u parlament, kravatom lijepo dotjerane pod navodnim znacima, zamislite, selefije imaju sastanak u vjesnici i nemojte da ih dirate dok dogovaraju goruća pitanja umeta. I onda nakon sastanka će otići na ručak gdje će sumirati rezultate sastanka uz malo suza, plaća i žali za umetom. Ja, rab, jad i čemer. Mnogi od tih idiota i nisu svjesni da su se stavili u službu šeitana i njegove prljave političke rabote njima slični, mirjenicu, braću, da kad iznesu prez svoje demokratske izabrane vođe, na primjer sljedeći, mi želimo da sprovedemo Allahov zakon, mi želimo da spriječimo da bilo koji od ljudi bude zakonodavac, želimo primjerno, Allahovog zakona na murtede, bludnice, želimo da natiramo žene, da nose hijab, da zabranimo golotinju, nemoral, blud i tako dalje. Pa ovi će im odmah odgovoriti, e, ne može tako, jer je to suprotno demokratiji i njezinoj slobodi. Znači, sloboda demokratije je biti slobodan od Allahove vjere i njegovog zakonodavstva, i slobodno prekoračivajte Allahove granice, ma nemojte. Ti i takvi, najnoviji pod navodnim zlacima, selefistički pokreti, htjeli to ili ne, prihvatanjem demokratije, pristaju da budu oni koji će oni, koji će propisivati zakone ili samo složiti se u nečemu sa mušaricima ili odobravati neke zakone ili suditi ili stavljati Allahov zakon na udubila na glasanje. Učinili su da njihov autoritet tim postupkom bude važniji od Allaha tabareke wa ta'ala i njegovog zakonodavstva. Ne možemo, a da se ne osvrnemo i da vidimo na našu stvarnost, da prvo vidimo otkud sad osnivanje stranaka po navodnim znacima partija pravoga puta. Tako se zove najnovija stranka, jedna u nizu od onih koje obećavaju umetu Muhammeda s.a.v. blagostanje i šerijat u skorije vrijeme stavili su sebi prefiks islamski zašto se povlači takvi potezi i ko stoji iza toga nema sumnje da je ova stranka i njoj slične našli pogodno tlo u dušama oni koji već odavno ne znaju kome da se pridruže i u dušama oni koji u svemu vide spas za umet ali u Allahovoj objavi to uopšte ne osjećaju da bi ovakve stranke imale svoje pristalice, da belo su se poslužili fetvama i dozvolama oni koje mi i umet Mohameda najprije muđahidi i te kako dobro osjećaju na svojim leđima, pogotovo u zadnje, u zadnje vrijeme. Radi se, radi se naime o najnovije osnovanoj stranci koja se zove partija. Malo ću nezainteresovano osvoniti se na u šta oni pozivaju. Navodno su pozivaju u oživljavanju Kur'ana i Sunneta. Ja sam samo malo, samo malo izvadio iz toga jer me iskreno rečeno i ne zanima. Njezin vlasnik te partije, njo predstavnik će biti i poslanik, jel da, Admir Pozderović. Pogledajte i slušajte samo nešto iz toga što oni ljudi i ciljevi te partije izgradnja efikasne funkcionalne države po mjeri građana i naroda koji u njoj žive. Je li ovo admire Kur'an i Sunnet? Izgradnja socijalne i pravne države sa punim vjerskim slobodama. Je li ovo zašto se zalago Allahu poslani i čovjeka neovisno o njegovoj rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj i spolnoj pripadnosti te političkom uvjerenju. Je li ovo Kur'an i sunnet lažovi? Je li ovo? Pogledajte jedne od stvari koja mi zapala za oko u njovom statutu. U izuzetno od odredne prethodnog stava mandat članovima savjetnog veća partije pra pravog puta traje do navršenih 75 godina života. Nakon toga više po njemu ne možete biti članovi Kur'ana i sunneta. Allah poslanih sallahu sallam kaže ne dajte vlast onima koji za njom žude. Zamislite dalje, kaže on, u inspirisani dijelima Muhammed alaih sallatu wasalam, pravedni halifa, ashaba, svi boži poslanika i drugih pravednih ljudi istorije čovečanstva, ostavljaju se na Allah, te bar kretaraka, najboljeg zaštitka i pomagača, jednog i jedinog, onoga koji ljudi upućuje. Tako kaže, I tu je posebna organizacija žena, članica, simpatizirki partije pravog puta. Ko je halifa na zemlji, šta je njegova uloga? To su njihovi razgovori. Jesmo li svjesni da se moraju donositi pravila i zakon u skladu sa razvojim društvenih pojava i složenih aktivnosti? Zatim kaže dalje, ljudi, kaže, ne trošite zalud riječi na odraćanje na nas od partije pravog puta. Uključite se u naše safove da se borimo da lava riječ bude godna, a riječ nevenika dodna. Dok to ne shvatite, taguti će vladati, a muslimani će samo držati drcove. I kaže, estakfirullah, Odgovaramo ti, odgovaramo ti Admire Pozderoviću. Da, držat ćemo dercove i to dercove o akidi ili sunata vođemata, jer je to radio Allah postanik ali salatu wasalam 13 godina. Pa će onda ti zdravi dercovi, ako budu u skladu sa knjigom, dati generaciju kojoj neće trebati tvoja truhla partija spasa, kojoj neće trebati niti sufizam, ni šiizam, ni ješarije, ni Milorad Dodik, ni Divaš da će pomoći, jer ta generacija muslimana će iz ti drsova naučiti da imaju gospodara koji može sve. Koji može sve. Zašto? Zašto pravite stranku kad imate svoju dočekušu islamsku vjersku zajednicu koja je dogovorila sama saradnju i dala vam vam obećanje i zaštitu. Zašto sad pozivate u nešto mimo vašeg dogovora sa njima? Zar ta vaša IVZ nema najviše članova? Zar vam IVZ nije ponudila program Kur'ana i Sunneta pa ga tražite? Zar niste dogovorili da ona stoji iza ovog naroda? Zar nisu ciljevi te udizanje Allahove riječi na zemlji? Zar to oni nemaju sale za sastavke? Zar to oni nemaju uticaj na vlast? Zar oni ne stoji za muslimana i njihovog osvješivanja? znanja, zar vam nisu dali mindere da lakše provodite svoje ideje u cilju utizanja Allahove vjere? vam nije obećana saraj, da govorili, govorili da je to najmudrije, zar niste govorili da je to najbolji i najlakši put osvješivanja naroda, zar niste hvalili njegovog, njegovog lidera koji je dobio pohvalu za promičbu demokratije, zar vam nije bilo najlakše i lakše dogovarati se sa novotarima nego sa dodikom i o ispostavi Allahove riječi na zemlji, Baš je to, baš je to nešto čudno. Zar nije lakše raditi unutar islamske zajednice i tako mijenjati stanje naroda? Nemojte mi samo reći da IVZ ne voli da Allahova riječ bude godna. Ne, ne, ne, ne, to ne želim da čujem, to je nemoguće. Jel da? Da se tako nešto dešava u vjeri djedova i običaja. Za vašu informaciju, nismo eto malo načuli da direktor dnevnog avaza grabi sebi glasačke pojene u toj vašoj zajednici. Ali ne vjerujemo da bi oni to vama uradili pa da vas ostave na cijedilu. Jesu smo iz vaših usta čuli da je sve već dogovoreno. Žao nam je, ali vas moramo razočarati jer vas oni takve neće. A toliko ste truda uložili da napravite kompromis pa vam eto zabraniše ulaz sa vašim strankama u džanije jer bilo je najpreće da neka od vaših stranaka ode u Rijaset i ponudi svoj program koji je, kako kažete, oživljavanje Kur'ana i sunneta. Definitivno svi vi pokazujete svoju nemoć, bijedu, čemer koja vas je stigla upravo zato jeste, po, jeste pozivali na saradnju sa novotarima. Pa brzo dočeka smo dan kad vas ostaviš zbog svog kibura. Umjesto da se vratite izvoru, idete još dublje. Zbog osjećaja poniženosti u prsima i hvatate se za veze koje nisu Allahove i koje će sigurno propasti. Kaže uzvišeni, kaže uzvišeni, onaj ko se sasvim predava Allahu, a usto čini dobro svoja djela uhvatio se za Allahu se na kraju sve vraća zar mislite da ovaj sistem neće propasti komunizam, komunizam koji je na čelu sa tovarišom Titom kako smo ga svi zvali Allaha molimo za oprost imao je svoj šehadet a on se zvao druže Tito mi se kunemo na urdu bi pa je Allah uzvišeni takvu tvrđavu i beden uništio za samo 24 sata, rasparčio je na hiljada komada, vallahi propašće i ove sistemi, vallahi će propast i vi, i vi nosioci tim sistema zajedno sa time, jer uzvišeni tim sistemom nije zadovoljan Zato nije nimalo čudno što braća koja su zadnjih godina ispod mimbjera vaših dojučerašnjih bližnika, hođa, odmah požurila da daju svoj nesabišni doprinost stranci koja se zove partija pravog puta i tako zajedno sa vama napustiše 600 godina brižljivo njegovanu tradiciju bošnjaka na ovim prostorima. Zar to nije cijepanje džemata muslimana? Ha? Vidite, Za, vi cijepate džemat muslimana, sram vas bilo, vi činite nered na zemlji, pocijepaste muslimane na stranke, moramo se ujediniti, moramo biti zajedno, otkud vam sad pravo da vi možete? otkud vam pravo da vi možete cijepati muslimane ne ne to vas je stiglo ono što ste govorili onima govorili onima koji su pozivali jedinstvo muslimana vi ne znate šta uzvišeni kaže wa tasimu bi hablillahi jamia wa la tafarraqu kaže uzvišeni gospodar naš i vaš svi sve čvrsto Allahova uhvatite za Allahovo uže, a ono je Kur'an i sunnet, a nije partija nekakvog spasa ili bolje rečeno propasti. Ne, uhvatite za Allahovo uže i onda uzvišeni pojačava. Vola teferraku, nemojte se cijepati kad, kad uhvatite za ovo. Čim pustite, onda ste se pocijepali. Ali eto, vi ste izgleda dobili pravo da možete cijepati džemat muslimana. To se čini upravo zato što vam ta IVZ nije ponudila spas. Ali mi nije jasno, ako vam to ne dozvoljava ona koja je novotarska, jel da? Pa kako očekujete da to onda uradi Milorad Dodik i da vam dadne svoj glas? Vi ste u očitoj zabudi. Malo ko od nas ne postavlja pitanja, braće u smislu, zašto nema napetka, zašto su muslimani potlačeni, zašto ženi, što nemamo svoju državu, zašto nas izdaju islamske zemlje, po navodnim znacima, zašto se muslimani tlači. I nema ni jednog muslimana, a da se o ovome ne raspituje. Sama pitanja govori, da mi ili ti takvi koji to pitaju u stvari i ne znamo rješenje. Jer onaj ko se pita, znači šta? Pa on ne zna odgovor. Jer pita zato što ne zna. Ove ne muslimani, muslimane koji se zalažu da se voda pije sa izvora. Naš problem je u tome. Naš problem ili vaš je problem u tome što vi islam kakav se vama sviđa hoćete da pokažete svijetu da je to vjera tolerancije mira, mir, mir, niko nije kriv ekonomije, savremenosti obrazovanja, naučnih dostignuća i takvi kao da hoće da okrive Allahovu vjeru da je manjkava jer zašto nam gospodar nije ostavio u siri poslanika ali i salatu vas njegove naučne radove o morskim dubinama jer muslimani hoće da budu i da se smatraju obrazovanim na dunjavuškim poljima ali sve to rade i to nije problem da to ne rade na račun vjere i to decenijama pokušavaju a i ne vide da sve i više tonu u glib i sve više i više za pomazu, spas okreću se i dalje Evropskoj uniji, Americi da Bog da propali propašće budite sigurni njihove banke su u vlasti gospodara sve će uništiti. I decenijima se pitaju muslimani, pa dok ćemo biti pod javnom drugi? I svi su počeli hvatati za pogrešnu užad i onda se pitaju što nismo jedinstveni. Samo lud može očekivati nekakav preokrit. A da svako uhvati za uže <clears throat> koje <clears throat> on misli da je najsigurniji. I tu je ogroman problem. Tu je ogroman problem što smo uhvatili i hvatamo se za pogrešnu užad i onda pre činimo još goru grešku, pravdajući se time i tako, obraćaju sestre, a da nismo ni svjesni pokazujemo da smo pali ili da su pali u ideološki krah i beznađe i onda krivimo islam što nam nije proizveo doktore, inženjere, arhitekte. Mi imamo sve to, ali kod nas čim neko postane doktor ili inženjer, odma se smjesti na radno mjesto, dobra plata, koga više briga za šerijat. Samo nek je meni dobro, pa za ostalo ćemo vidjeti. Valah je ovo sam doživio i gledam svojim očima ovdje u Bosni. E to je taj intelektualac musliman za koga se vi zalažete. To su kadrovi za kojim ulema i daje plaću u danima. Pa sigurno ni u Afganistanu amerikanci nisu postali ovakve ljude u borbe. Sigurno, arhitekte, takvi vidje problem samo u kadrovima. Samo se trebamo školovati da ne bi bili nepismeni. Tako se često govori kao da smo mi protiv toga. Allahov poslanik zapamtite iza sebe svom umetu nije ostavio Pentium 4 nego Pentium 9 zapamtite dobro Allahov poslanik alejhi salatu vesselam o razumom obdareni iza sebe nije ostavio Pentium 1 2 3 ili 4 nego Pentium 9 eksperte za uspostavljanje pravde na zemlji i ovo nikako ljudima da padne na pamet ljudi nazivajući nas nepismenima koji slijedimo poslanika ali i salatu wasalam smatraju nazadnim a da nisu ni svjesni kome se može to ruganje uputiti jedna od fetvi šeha Usajmina Rahimahullah Kada je upitan šej Usenin Rahimehula o čovjeku, kaže šej, ja nosim bradu, pa mi se ljudi rugaju zato što to nosim i ponašam se i nosim se kao musliman. Šej Usenin kaže, ako to ruganje lično tebi, jednom, to je grije, ali ako se nastavi rumar Rasulu alaih salatu wasalam i bojati se da se na njega ne spušta propis i sure tobe, Ne pravdajte se da ste se zabavljali, kako kažu, mi smo se samo zabavljali, ali će ne. Vi ste postali kjafiri nakon što ste meni bili. Tako kaže fetva šeha Usamina Rahimahullah za one koji se rugaju nosiocima sunneta Rasula ali selatu veselam i u tome istrajavaju. Pa tako da bi pobjegli iz tog ruganja indirektno od poslaniku sallam brane se time pa kažu još veću glupost da je, kaže, poslanik živ išao bi na fakultet. Tako govore ovi najnoviji kvazi političari. Tako indirektno prigovaraju Allahu azzavadžel što nam nije poslao poslanika da je dobro obrazovan. Takvima poručujem. Kad već zamišljate takve scene, onda barem natrem zamislite i onda, jer vi to volite tako zamišljati da je poslanik poslanik živ nosio bi banditi jedni kad volite tako da zamišljate savjetujem vas da zamislite da se nalazite pred učesnicima bedra i da onda predlažete da neko od njih odjeduje buđehla i pokuša sa njim stupiti u savez kako bi tako pomogli poslanika ali salatu wasalam i uspostavili šarijat na zemlji onda da im kažete da ostave sablje i da uzmu pera, jel da, tad, ona orlova, pa da se bace na izučavanje znanosti i nauka, pa da njima reknete kako im je malo i da neće moći tako ništa postići, jer vas je samo 300-400, osim dok se malo nek priklone uz mušrike ili sa njima ne naprave, eto kakav kompromis. E tu smo, tu i jest razlika i tu je ključ i poraz muslimana što su ashabi Allahova poslanika ali i selatu vjerovali Allahovu pomoć bez poduzimanje udrijeg uzroka koje traži njihov, njihov gospodar Azzavadžel. A danas je ovo vjerovanje nikakvo ili slabo. Zato i jesmo, zato i jeste zapali u ovakve stvari. Kaže uzvišeni, Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. Pa kaže da je uzvišeni, a zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu. Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. O narode moj, načinite sami sebi nepravdu. Odazovite se Allahu njegovu poslaniku, a ne strasti na svojim, jer uzvišeni kaže da je zaluto onaj koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu. Zatim kaže uzvišeni iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu kad njega uzimaju zaštitnike kažu mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se razilazili Allah nikako neće ukazati na pravi put onom ko je lažljivac i kafir najveća podvala ti takvih je u programskim ciljevima Nigdje nema poziv u obožavanje Allaha Tebareke u otela jednog jedinog. Oni prvo uče ljude da se ne opijaju, da ne kradu, da ne bacaju jedna otpadke, imaju kante za smeće, čisti ekstremizam, pa im onda kažu koji je onaj koji je stvorio. A to ne rade, jer upravo tak bi skočili svi parlamentarci i rekli im da napadaju u čast demokratije, ovo je sloboda, imamo pravo... samo jedan zakon. Nikad čuli jeste kad kanit lakum usvetun hasanatun fi Ibrahima wallazine ma'u iz qalu li qavmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su od njega bili kada su kone narodu svome rekli slušajte dobro mi s vama nemamo ništa ali sa onima kojima se umjesto Allah uklanjate mi vas se odričemo i neprijateljstvo i mržnja će između nas i vas ostati sve dok ne budete Allaha njega jedinom vjerovali ali nisu riječi Ibrahimove za svakoga. Mnogi ovo ne čuju, mnogi ovo ne priznaju i mnogi neće. Neće da se odreću jer vole da staju sa njima. I dugo sam, dugo sam Allah tako dao, pa ću noćas to spomenuti jer se mnogi bakšu oko smrti Jusufa Rajnaullah i onoga što je radio njegovo vrijeme njegova života pa tako rade tako je uradila i ova partija partija zadnja stavljaju stvari za koje Jusuf Rahimahullah kasnije ispravljao. Ja ću vam i ovo obelojanite. Reći jednu stvari, jer veoma dobro poznajem Jusufa Rahimahullah, veoma ga dobro znam, veoma dobro sam pamtio i pamtim ono što je govorio. Jedne prilike na dersu, pred samu ured smrt Jusufa Rahimahullah, dolazi čovjek bez brade i pita Jusufa, ja šej, možemo li mi ući u parlament, Možemo li ući u parlament? Ponavljam, pred smrt pita Jusufa Rajmeula jedan oslušao sa Dersa, kaže šeji, možemo li mi ući u parlament i tako da sredimo stvari? Bio je bez brade. Jusuf Rahimehullah mu odgovara Nas ćemo se braćo na sudnjem danu za ovo što govorim Ovo je istina, tako mi je Allah toga. Jusuf Ranjan može nikakav problem ako će ujutru u Sarajevu osvanut Kadija, u Zenici Kadija, u Tuzli Kadija, u Brčkom Kadija, u Bolja Luci Kadija i ka, onda ga pita odakle si ti ovaj reče, zaboravio sam ali mislim da je bilo iz Sarajeva i kaže kada u, Sa, u Sarajevu Kadija osvane da te kaže izbićuju što ne imaš brade na sebi. A Allah ljudima navodi primjer da bi pouku shvatili i ostavite Jusufova Jusufa Rajna Hula na miru vi ga ne poznajete i nemojte lagati on je mrtav uzimat će vam dijela nemojte koristiti dijela ili greške mrtvi ljudi koji su preselili na čemu su preselili to vam iskreno savjetujem svoje opcije brane lažima i šubhama i na sve strane vičući gdje su nam doktori, intelektualci, inženjeri i hoćete da kažete da je to srž, mi takvima odgovaramo. Mi takvima odgovaramo. Gdje su Omer ibn Hattab, gdje Ali, gdje Usman, gdje Talha, gdje Bera ibn Malik, Gdje Halid ibn Walid? Takvima Allah daje izraz iz krize. Zašto se ne zapitate jednom za sva vremena? Gdje su takvi riđalom? Gdje su takve ljudine? Gdje su ljudine slične njima? Gdje su takvi ljudi da nas izvedu? Zašto stalno tražite inženjere, doktore koji nas izdaše i podaše čim dobiju ištere objajati i femenem kalila? Čim dobiju nekakav dinar i dihem odmah prodaju svoju vjeru, jer im je slađi od ove vjere. Zašto se ne zapitate gdje su ljudi poput Omera ibn Hataba, nego naprotiv, čim prepoznate takve, vi kažete da su takvirovci, da su vehabije, da su haridžije, da su fundamentalisti, da hoće ovo, da govori, potvaraju Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, a da niste ni svjesni. Da braćo, govore da je poslanik živ, išao bi na fakultet. Vi ste bezlična banda koja ne zna kojo je gospodar. Poslanik je mrtav. Slušajte me dobro. Poslanik je sallallahu alaihi wasallam mrtav. Allah je preuzeo obavezu da će sačuvati objavu. Zašto je Allah preuzeo ovu obavezu? Zašto je Allah preuzeo ovu obavezu? Zašto se ne upitate? Zato što uzvišeni zna da ova njegova knjiga, njegovi ajeti zna da može egzistirati i u rukama njegovih iskrenih robova i da će davati plodove kakve je davala i ashabama i poslije smrti poslanika ali i selatu vas selam nedostatak poslanika nije uzrok našeg poniženja ali malo ću se poslužiti ponovo vašom teorijom kad već volite da upotrebljavate te teorije da je živ poslanik zapitajte se onda makar i na tren da li bi vi slijedili njega da je živ da li bi bili na njegovoj strani da li bi niko od vas ušao u njegov džemat i predložio mu slučajno da uđe u savez sa mušlicima, govoreći mu, malo nas je, šta ćemo, moramo sa njima, takva je situacija. Naredi Allaho poslaniće da se skri, skrate brade, skinu nikadi, ne vodi borba Allaho poslaniće nikuda, svi su se digli, hajmo napraviti kompromis sa Kisrom, sa Heraklom, ovo je naš narod, ne, može nama, ne, ne možemo na njih Allaho poslaniće, mi vam kažemo, kada amorate, to je sunnet Rasula alaih salatu wasalam, i zavirite tamo da upoznate našeg poslanika, dajte sami sebi odgovor u kakvom ste halu, jer je on mrtav i nema više poslanika, nego ste vi truhli i ne vjerujete da je moguće na isti način kao jashabi uzdići Allahovu riječ na zemlji. Ja sam tako mi gospodara, ubijeđen da mi vam Omer ibn Hattab, nakon što bi ovo rekli, skočio i tražio dozvolu od Allahovog poslanika, ali i zelatu veselam, da vam ocijeće glavu. Pa vam predlažim da zamislite pod navodnim znacima kako to volite raditi, da sjedite pred učestvicima bedra i pred njima pozovete poslanika ali i salatu wasalam da se upiše na neki od naučnih institucija kod kako bi muslimanima bilo bolje vama je očito krivo i nezgodno i teško što poslanik islama nije doktor kao vi pa da zato eto i ne volite što je takav nepisen, nepismen jer mu ne bi dodavali i zamišljali ga kao profesora, dekana na nekom od vaših fakultet dio ti jedini. Da li ste vi svjesni da pregovarate Allahu što nam je poslao jednog od nas nepismenog? Jeste li svjesni što govorite? Da, da, pa vam teško pada što vam nije poslao jednog od vas doktora islamskih nauka, pravnika, advokata, sudiju, parlamentarca, pričnog. Kaže uzvišeni, kaže uzvišeni i mi smo mu stavu knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a i stavu, sinu Marijaminu, očigledne dokaze dali i džinu. ga pomoći je godilo dušama vašim vi ste se oholili pa ste jedne u laž druge utjerivali a druge ubijali eto vam pa se tražite gospodo parlamentarci znate li kod koga tražite prate kod koga tražite pravdu Kaži še mi, vadu, vadu, leu takfurune ma, keferu fetakurnus fetakununa sova <clears throat> oni bi kaže jedva čekali da i vi budete nevjenici kao što su i oni nevjenici pa da budete jednaki kod ovakvih tražite pravdu zato i ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isjeli ako okrenu leđa kaže uzvišeni onda ih hvatajte i ubijajte gdje god je nađete i ni jednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvatajte Zatim kaže dalje uzvi kada bi oni, ako bi vas pobjedili, ne bi kad ste vi u pitanju ni srodstvo, ni sporazum poštivali. Oni vam se u ustima svojim omiljavaju, ali im se srca protive, većina nje su kjafiri. Zatim kaže uzvišeni o onima sa kojima želite uzdići ili preko koji uzdići Allahu, vjeru. Allahu vjeru. Nevjernici su oni koji govore Allah je jedan od trojice, a samo je Allah jedan Bog. I ako se ne okane onoga što govore, neslosna patnja će zaista stići svakog od njih koji kao nevjernik ostane. Sa takvima želite. O, kaže uzvišeni uzvišeni dalje. Ja i ve lezine amenu, in to tivu lezine keferu, jer uddukum ala eakarikum, fe te kafirin, o vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni Allahu otpra svoga i ne držite stranu oni koji nepravedno postupaju pa da vas vatra prži vi ne imate drugih zaštitnika osim Allaha evo ja kaže Vi nemate drugih zaštika osim Allaha, inače, la srb, nema vam pomoći, nema vam pomoći. Šeji Kurtobi Rahimahullah, tunačeći ovaj ajed kaže, to ne znači ne ostanajte se na njih i ne budite zadovoljni sa bilo čijim od njihove vjere. Šejih Katade Rajmanula kaže, u tevisiru ovog ajta, nemojte im poklanjati ljubav i pokoravati im se. Ibn Đari Rajmanula kaže, u tevisiru ovog ajta, nemojte im pokazivati naklonost. Ovaj ajet je najbolji dokaz da nevjernike, grešnike i one koji u vjeru unose bidate na otarije, treba izbjegavati jer druženje sa ima predstavlja kufr ili gravog druženja nema bez ljubavi. Pogledajte, izbjegavanje, a kamoli sjeđenje, kamoli isjeđavanje, a kamoli saradnja, a kamoli dogovor sa njima u uzdizanju Allahove riječi. Allahu akber, kaže uzvišeni Allahov poslaniku, ali i salatu wasalam, a da te nismo učinili ni čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio. I taj mi smo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti. A? Poslaniku! I kaže, tada ne bi nikoga našao ko bi te protiv nas pomogao. Samo da si se malo naklonio, samo da si nagio malo poslaniće. Ako tako stvari stoji sa najodabranijim čovjekom, ali i sjetlom vas pa kako tek stoji stanje sa drugim, sa drugim ljudima? ljudima, braćo i sestre, braćo moja i sestre u, sliman, u islamu, pozivam vas i pozivam sve one koji pozivaju putovima koji nisu bili poznati Rasulva alaih salatu wasalam njegovima ashabima putovima koji su stranački putevi i nisu putevi Rasulva sallallahu alaih veselem, a oni su jasni, kaže Rasulva alaih salatu wasalam, <clears throat> Hada sirat al mustaqim. Ovo je pravi put. Ovo je pravi put i nije nam nikom ostavio da se mi mutimo i tražimo, nego naprotiv, kada je zaparao liniju, svi ostali putevi su zablude. Nemojte, braćo i sestre, nasjedati na priče oni koji vole pare i novac. Pa dobro, često znaju reći, kad nudiš, kad tako nudiš i tako zagovaraš, šta je alternativa? Šta je alternativa? Nije ništa i mi ne pravi pravo davati on nikakvu alternativu davati pored Allahove objave, pored Allahove knjige. Ona je nama pečat, ona je nama zakon, ona je nama sve, ona je nama život, ona je nama džihad, ona je nama spas. I ne imamo mi, ne tražimo nikakvu alternativu, a takvu Alternativu traži samo onaj ko uopšte ne zna koga ima i koma je gospodar. I samo njihovo pitanje koje su sami sebi postavili kao životnog sapustnika, a to je kakva alternativa ih je dovelo da nam jasno pokažu da oni uopšte ne znaju ili neće da znaju za jedinu, jedinu pod navodnim znacima alternativu, a to je knjiga i sumet poslanika alaih selatu vaselam netakruta. I za kraj pozivam vas i poručujem svima, kaže uzvišeni Allah te bareke wa ta'ala u vajetima. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa uzhirahu ala dini kullihi wa lau kerher mušrikun. On je poslao poslaniku upustvo i vjeru bil huda wa dini haqqa uputu i istinsku vjeru da bi je uzdigao iznad svih vjera. Makar to ne bilo pravo mnogobošćima, pogledajte upute i smjernice o narode moj. On po poslaniku šedje upustvo i istinitu vjeru. Znači, ne možeš se i ne smiješ se okretat, makar ne bilo pravo mnogobošćima, a vi danas oni mislim, oni jel da govore, moramo, Amer Amerika se ljuti, Bill Clinton se ljuti, probava se ljuti, Evropa se ljuti, uzvišeni kaže, voleu kerjele mušriku, makar im bilo krivo, šta te briga. Zatim uzvišeni nudi, zatim sestre u islamu, kaže uzvišeni nudi spas ja ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم اوبيدتي kaže uzvišeni poziva ja ايها الذين امنوا o robovi moji hoćete li da vam ukažem na trgovinu koju trgovinu koja će vas spasiti patnje neshotne, nesnosne, koja, pa kaže uzvišeni svojim robovima, tu'minune billahi wa rasulihi wa tuđahidune fi sabilillah wa tuđahidune fi sabilillahi bi amualikum wa anfusikum ذلكم خير khairun lakum in mu'min koju trgovinu kaže uzvišeni i u Allaha i u poslanika njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovom putu se borite zalikum hvajrum lakum in kuntum talemun to vam je bolje to vam je da znate bolje pogledajte u Allaha i njegov zakon i njegov šerijat i njegovu pomoć vjerujte njegova poslanika njegov sunnet provedite u djelo i mećima svojim i životima svojim na čijem, na kojem to partiji spasali pravo puta ne tako mi gospodara kjabe kaže uzvišeni i Fise bilila, juđajdu na fise bilila i borite se na Allahovom putu. To vam je bolje, neka znate. Zatim, kada ovo uradite, kada ovo sredite, kada sklopica iz zemlje, jazufir lakum dunubakum, ve udhilkum džennatin tajri min tahtiha l'anhar, wa masakin tajibatan fi džennati an, ذلك هو ذلك الفوز العظيم Zatim kaže uzvišeni, kada ovo uradite, on će vam grije vaše oprostiti i u dželjetske baš će vas kroz koje će rijeke teši uvesti i u divne dvorove u ebdejskim vrtovima. Zalike se uzulazim, to je veliki uspjeh. Nemojte graditi kuće ovde, evo trgovine, evo uspjeha. Evo blagostanja, evo blagostanja za umet Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I gospodar nudi još, ovo nije ništa, još gospodar nudi. Kaže kada krenete njegovim putem i putem njegova poslanika poslanika alaihi salatu wassalam prav nebesa i zemlje svih ljudi svih interkontinentalnih raketa svih amerikanaca svih židova svih britanaca svih arapa narapa gospodar svega što vidimo i ne vidimo kaže robovima, da uhrato hibbuniha a da će vam i drugu blagodat koju jedva čekate Allahu Ekber kakvu nasru min Allahu farhu karib da će vam Allahovu pomoć i pobjedu da će kaže uzmišeni samo onaj ko ne vjeruje Allaha mi mog samo onaj ko ne vjeruje u ove ajete može ići sa njegova puta skrenuti i dalje uzmišeni kaže obešili mu'mini obradujte se smijite se braće i sestre Smijte se zašto pa uzmišeni kaže obešili mu'mini evo radujte se ovoj trgovini to su radosti naše sa osmijom govori da si Allah osmijom govori budi sa jakinom sa ihlasom, sa tevekulom reći im da si rob Allahov i da će samo na našim kako Allah traži od nas, samo na taj način uspjeći, uspjeti ovaj umet da izađe iz krize da, pa će samo na taj način kako je način i uspjela i prva generacija muslimana i uzvišeni uzvišeni dalje poziva ja juhallazine amenu kum ansarovaj kena kala Isa ibn Marijan lil havarijine kena kala Isa ibn Marijan lil havarijine min ansari ila Allah o vjernici ja juhallazine amenu ponovo doziva gospodar pomozite Allaha u vjeru Allahu akbar Allahu akbar kaže uzvišeni poziva sve nas ja i velazine amenu kuma sara Allah o vjernici pomozite Allahovu vjeru a ne vjeru ljudskih zakona komunizma faraonizma kisre Ebu Džehla demokratije uzvišeni kaže pomozite Allahovu vjeru kao što su učenici salih salatu wasalam rekli mi ćemo pomoći Allahovu vjeru mi ćemo pomoći Kale havariune nahnu ansarova, mi ćemo pomoći. Allaho poslaniće, mi ćemo pomoći Allaho vjeru. Pa i on pita, što li mi pomoći Allaho radi? Jesu. Jesu i pomogli su. Zato, braćo i sestre, pozivam sebe i vas, ostavite se svega onoga što će vam narušiti vaš telvin i vaš din. Prođite se onih koji vam lažu i nude obećanja. Ne dajte vlast onome koji traži. Allah u poslaniji govori istinu. Ne dajte vlast onome koje traži. Ja i van na dine, amenu, kuna, sara Allah. O vjernici, pomozite Allahu i niću više da nas podari razboritošću i mudrošću Molim Allaha uzvišenog vladara dana sunjega da nas pomogne da nas pomogne protiv svih onih koji nam spletkare Molim Allaha azzavadjal da nam podari iskrenost i snagu na koju imamo Molim Allaha te bareke tebareke da uništi sve neprijatelje Islama Molim Allah tebareke ve da nas pomogne da ove pritiske izdržimo i da im da im se suprostavimo riječima njega i njegova poslanika ali i selatu veselam. Molim Allaha uzvišenog da nas pomoge protiv ovih idiota koji žere da pokvare njegovu vjeru. Molim Allaha te bareke u oteala da mi budemo ti koji ćemo uzizati njegovu riječ na zemlji. Molim Allaha da nas učini da nas pomogne da se nikog ne bojimo osim njega za vađer. Molim Allaha da nas učini od pomogača njegove vjeri. Molim molim Allah da nas učini od muđahida njegove vjeri. Molim Allah da nas učini svoje resurse dati za uzizanje njegove riječi. Molim Allah te bareke vatala da nas proživi sa Omerom ibn Hatabom, da nas proživi sa Usmanom, da nas proživi sa ashabima, a svakog onog svakog onog da proživi sa onim s kim je sarađivo amin ja rabu lalemi molim Allah te bareke o tala a on je najpravedniji da svakog onog proživi sa onim s kim je sarađivao, on je pravedan. A mi, gospodaru, želimo da sarađujemo sa Allahovim poslanikom, ali i salatu vaselam, sa ashabima, sa tvojim sunetom, sa sunetom tvojeg, tvoga poslanika, salallahu vaselam, i molimo te da nas pomogneš u tebe, u tome, samo se na tebe uzdamo, samo od tebe pomoć tražimo, samo tebe molimo, Allahu, samo tebe molimo, gospodaru, pomozi nas, satari Ameriku, satari njihovu ekonomiju, zemlju, tari njihove rakete, pomozi našu braću Ajde. pomozi našu braću muđarišu Amerikance, pomozi našu braću u Iraku, pomozi, pomozi našu bra, braću Iraku da ih rasturi, da im pamet rasturi, da ih vrate u invalidskim kolicima, pomozi nas gospodaru, uništi njihovu ekonomiju, pošalji im svoju vojsku, ja rabi lalamin, o gospodaru nebesa i zemlje, o Allahu naš, mi osim tebe drugog Boga nemamo, samo tebe volimo, samo od tebe pomoć tražimo, pomozi nas tako ti tvoje veličine, tako ti svi tvoji imena kojima si sebe nazvao u Kur'anu, za koje znamo i za oni, i oni koji si kod sebe ostavio u gajbu, da nas pomogneš. Ne dozvoli da nas ponize, ne daj da nas ponize, oslobodi našu braću, sestre i našu nemoj zatvora, oslobodi nas od jarma ovih koji lažu na nas i lažu na tvoju vjeru. Ne daj nas Allahu naš, ne daj nas Allahu, ostavljamo ti Anet ovu vjeru iz sebe.